ayo ni amakenga y'abashinga amateka batuye umushikiranganje w'umutekano arenga iyo bunyoni kuri wa kane aho yariko yishura ku bibazo byabo muri ano makuru murabikurikira mu ntango umushikiranganji w'inkino n'imico kama avuga ko leta y'u Burundi zo izokunguruza urubanza rwaciwe na Senari Senare y'Ubuswise kubijanye no kuzana ibisigarira by'umwami mwambutsa biri mu ico gihugu murano makuru twaye sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru yo kuri uyu wa gatandatu tuyahereye kuri kuri iyi nkuru iciye amasonga igipolisi kigwanya imigumuko ariyo brigade anti-emet mu gifaransa bukiramutswa indongozi shasha opesede maniriyo Emmanuel niwe yagenwe kuri uyu wa kane munyonyo n'itegeko ry'umushikiranganje umutekano ngo asubirire intwanzagabo mu gipolisi Desire uw'amahoro nari nabibabwiye mu ntango z'ano makuru ngo nta nta kuntu umutekano uri kuragaruka mu gihugu ngo abandanye hibonekeza ibigwanisho binini binini bizunguruka mu miduga mu mabarabara ayo makengana y'abashinga amateka batuye umushikiranganje umutekano kuri wa kane aho yari yatumiwe ngo yishure ku bibazo byabo Alain Guillaume Bunyoni umushikiranganje w'umutekano avuga ko bitaragaragara ko hari abafise ibirengeje ariko nabo ngo boraba ko babitwara kugira ntibasange bateye ubwoba abanyagihugu ni inkuru ya Placide Niyomwongera abaserukira abanyagihugu baremeza cyo kimwe n'umushikiranganje Alain Guillaume Bunyoni kumutekano uri kuragaruka mu gihugu ibyo ashimira abashingamateka cyo kimwe n'abarundi bose ariko amakenga agahagarara kuko bagategwa n'imodoka z'abajeje umutekano ziriko ibyo biti bigwanisho bikomeye zibonekeza mu mabarabara yo mu gisagara cya Bujumbura nk'uko umushingamateka Aloise Ntakarutimana bivuga ku bijyanye n'inyifato imwe imwe imwe isa n'iyahindutse nko mu gisagara urasanga usanga komiseri kanaka cyangwa umuntu atwara inite kanaka agena modoka igikoho kiri hejuru mbere je narigeze kubaza munsi umwe ngiye ahantu avuga nti hari bunyoni batisi watabwo wagenda na bakeyi hari ababirekuriwe ibijya bintu byo gushyira inkoho hejuru ayo makenga ni nayo umushingamateka Fabien Bancijya Nino avuga co kimwe n'amafirimbo avuzwa ku we wese ajeje umutekano arenganye ivyaha mu gisagara navyo oya hoho birateye ubwoba n'umupolisi canke umusirikare yacerewe ari muri escorte avuze amafirimu nk'uko umengo ni nyene icuba ariko ararengana uravye rero nk'aho bagendana n'ingene bagenda aho rero twoba turavuga neza yuko ivy'umutekano uwo bibandanya rwose babyigisha kandi babikora kuko biracafise ikibazo gikomeye umushikiranganji w'umutekano Alain Guillaume avuga ko bitaragaragara ko mu gucungera umutekano harabitwaza ibikoresho birengeje nayo ngo ababirekuriwe mu gucungera inzego ngo boraba ko aho bari bidahaba bitera ubwoba abanyagihugu nivyo koko umutekano waragarutse kandi urahari mugabo abawuhungabanya n'ibiwuhungabanya nabyo nyine biri nyine gushyika kuri ino saha ntawe turabona yasohoye cyangwa yagendanye ikigwanisho bidakwiye uwo twabona bidakwiye nawe twamubwira tutisubiza iyo nkota mu rwubati ko nikeneye gusukuruka ariko ikindi twamenyesha ni uko benshi muri abo mwavuze ngo usanga abakomiseri bamwe bamwe n'abandi hari bamwe basanzwe bari inyuma y'abategetsi bamwe bamwe kubera imvu z'umutekano gusa nabo ubumenya nabo ingene bagenda n'aho bagendera kuko aba ameze nk'umuntu yibungenze ntapfa kugendera ariho hose kuko hari aho ugenda ugasanga niwe wateje umutekano mukeya kubera abantu benshi n'ibyo n'ibyo koho ndabishyize mu tuzitizo n'ibikoresho n'ibirwanisho kuko birakenewe abashingamateka bagasaba ko ibyo gushira inkoho ku miduga vyokorerwa ababigenewe ngo kuko vyohava bitera ubwoba abanyagihugu ivyotuma umutekano usubira inyuma Placide niyo mwongere turagushimi amakuru arabandanya muri studio za radio isanganiro leta y'u Burundi ngo ngwigiye kunguruza urubanza rwaciwe na sentare y'u Swiss no n'ukunguru n'ibisigarira by'umwami mwambutsa biri muri ico gihugu nyene ivyo nibivugwa na Jean Bosco Hitimana umushikiranganje w'inkino n'imico kam uwo mushikiranganje arongera akamenyesha ko batanejerejwe n'ubwo rubanza inyuma y'imyaka ine leta y'u Burundi savye ko bisigarira by'umwami mwambutsa radiyo hambanwa iteka mu Burundi kurikira jean bosco hitimana yari kuri mikoro ya Christera nizigama Eh, twebwe n'ukuri iyo ngingo ntiyatunejeje na gatoya kuko eh, umwami mwamusasira n'umuntu asanzwe ntera umundi asanzwe eh, twifuza rero nka leta yuko aho duhagaze ntihaye nyine ko yohambanwa iteka aha mu gihugu uciwe ndetse agahambanwa iteka ngaha mu burundi ko yoba yarasize icyandiko bimwe bita tesitama yandika yuko azohambwa hariya ibyo muba mwarabikoreye ko yego nk'uko bivuze natwe twarabyumvise ko imbere y'uko ashengera yari yasize yanditse yuko yifuza ko guhangwa hariya ariko nka leta leta rero twebwe tubona yuko umwami si umuntu asanzwe umwami w'uburundi yari umuntu asanzwe ni nacyo gituma twebwe twari twifuje yuko kandi n'ubu niho tugihagaze nyine ko eh, biteye bitebuke yohamana iteka hano mu gihugu cyamubarutse ibisigarira by'umwami byari bimaze imyaka irenga ine byarazuwe eh, eh, bigashirwa i Geneve mu Suisse ninda zoriha ayo mafaranga eh, nk'uko Musanze mubizi twe twa leta yari yarashingishije urubanza hariya muri Suisse ndetse irafise n'umushingomanza akurikirana urwo rubanza hariya niwe rero agiye kuduha gutanga intumbero kugira ngo leta imenye icyo izokora bijyanye n'uko urubanza rwacitse mbega muzokungurutse tuzobimuza neza kuko ntitwanejejwe na rujya rubanza rwaciwe kuko impera n'imperuka twifuza ko umwami w'u Burundi ahambwa n'iteka mu Burundi bwamwibarutse Bosco Hitimana umushikiranganje w'inkino n'imico kama yariko yishura ku bibazo vya mugenzanje Christela Nizigama mu mwanya amakuru arabandanya ubugiye kwiyongera kubera inyubako z'igipolisi zubatswe mu makomine yose iyo ntara hamwe no kumugwa mukuru w'intwara ya mwaro bamwe mu banyagihugu b'iyo ntara cyo kimwe n'abarongoye igipolisi muri iyo ntara muri iyo ntara bavuga ko abanyororo bahora bagira urugendo rurerure bitaba inzego z'ubutekano bafunyijwe urugendo rugendo imwaro ni inkuru tubaza Laurent Kuriyo kuva imyaka irenga itanu abantu bari mu minwe y'igipolisi cyangwa parike ku z'amatohoza mu ntara mwaro bari bafungirwa mu mazu ari ahahora ikigwate cy'impunzi z'abanyamurenge igihinga muri komine kayokwe kubera ko icyo kibanza kiri ku musozi uhanamye wa gihinga amazi ntayo abanyororo bagategezwa kuja kuvoma nko ku kilometero kirenga kimwe bamwe mu banyagihugu ababo bamaze kuhafungirwa bavuga ko bategerezwa no kujana amazi iyo bagiye kubagemurira ikindi icyo kibanza kiri ku birometero hafi bitanu cyangwa bitandatu by'ibiro by'abacamanza canke inyamiramabi bakaba bategezwa kwagenda n'amaguru bitabye ku matohoza nk'uko bamwe mu banyagihugu b'intara ya mwaro babivuga cyo kumwe na komiseri wangoye igipolisi mu ntara ya mwaro ngo ubwo buryo bugiye kwiyongera kuko hubatswe amazu mashasha y'igipolisi mu makomine y'intara no ku mugwa mukuru w'intara ya mwaro nyine aho n'ikibanza cy'agasho katekanijwe ngo n'ikibanza cy'abagabo cyangwa icy'abakenyezi bikaba byarategekanijwe kandi haca akayaga komiseri wambaye igipolisi mu ntara mwaro amenyesha kandi ko izo nyubakwa nshasha za komisariya zubatswe nko ku metero hafi ijana z'ibiro by'abacamanza ngo bikazofasha mu kujyana abo banyororo bitabye ku mvo z'amatohoza amenyesha kandi ko abapolisi ngo bahora boroha cyane iyo baherekeje abo bafungwa ikindi ngo n'amazi araboneka kuri icyo kibanza gishyashya mwamenya ko ayo mazu mashasha ya komisariya y'intara mwaro yinjiwe ku mugaragaro muri iyi ndwi n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mwaro ruhandi kuri yo radio isanganiro Laurent kuri umwaro turagushimiye tuve ngaho imwaro dusimbire mu rumonge ngo ibyumba by'amasengesho byose biri mu ntara ya rumonge bibwirizwa kugagwa kuko biri mu bihungabanya umutekano ivyo vyashikirijwe na Jean Marie Nduwimana umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya rumonge hari mu nama yagiranye n'abaserukira inzego zitandukanye zikorera muri yo ntara kuri uyu wa gatatu mu rumonge ni inkuru tubaza Jean Pierre Misago ha mpande y'ibigwanisho bigifiswe n'inkozi z'ikibi ibikorwa na bamwe mu mbonerakure nko mu kizuka inzoga ziyayura umutwe nka kanyanga byashyikirijwe na bamwe mu bari bitaze iyo nama ko bihungabanya umutekano mu turere dutandukanye tw'intara ya rumonge ngo n'ivyumba vy'amasengesho mu kanyenkoko mu birimba no ku mutambara muri komine rumonge biri mu bihungabanya umutekano jean Marinde nduwimana umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya rumonge yari iyo nama avuga ko muri ibyo vyumba usangayo mbere n'abagwayi bahamaze iminsi bariko barasengerwa kandi bagwaye indwara zisanzwe zivurirwa bibwirizwa kwa muganga nka malariya bibwirizwa kugara ngo ntibazosubire kubavugira bafashwe nk'uko bimaze kwigaragaza muri komine rumonge mwe niyo nama ihuza wa musitanteri abaserukira inzego z'umutekano abaserukira ubuzi butandukanye abaserukira imigambwe amashengero abari mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki hamwe n'ibiro vya buramatari wa rumonge ikamiba buri mezi atatu kugira ngo bavugane ku buzima bw'intara cyane cyane ku mutekano jean pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro turagushimiye misago tugaruke ngaha mu gisagara cha Bujumbura inyuma ya havyariye ubushuri no kuvuga abana batatu ngo nibikunda ko yonsa abo bana kubera atamabere bera afise ngo kandi ni ntaho nikora ntaronka n'ivyo afungura uwo nawe ni ntakiruta imana Gasilda umuvyeyi yaherutse kwibaruka ubushuri kuri uyu wa kane igenekerezo rya gatatu munyonyo akabagwariye mu bitaro Prince Jean Charles naha mu gisagara ca Bujumbura uwo muvyeyi asaba umugiraneza uwo ari we wese abishoboye kumufasha kugira ngo abo bana bavutse hataragira bashobore gukura Didier Niyonzima yahishikiye atubwira uko yabisanze nta kiruta imana gasirida asanzwe aba mu ntara ya bubanza ni umubyeyi yibarutse ubushuri avuga ko abo bana bavukiye rimwe uko ari batatu mu gicugu cyo kuri uyu wa kane igenekerezo rya gatatu mu nyonyo inyuma yaho yibarukiye ngo ntibikunda ko yonsa neza abo bana kubera atamaberebera ku afise kandi ko abo bana bavutse hataragera uwo mubyeyi asanzwe ari ntawe nikora asaba ko abo bose babishoboye bamugarukira ko kugira ngo bikunde ko abo bana bavutse hatageze bakura jewe nabyaye abana batatu ndababyara ndi ntawe nikora mu kugira ngo turonke utwo dufungura turinda kuja kwitasha itasha tukaturonka ducoze ubu rero mfise ikibazo cy'uko abo bana atakuntu bazokura ntarose bamfasha nta maberebere fise nta gafaranga fise ko kugira ngo ndonke utwono urya ngo amaberebere ayiyongere nta n'agahuzu mfise jewe njyana nshote mvuye ku itashi none nasaba yuko noronka abonshikako bakamfasha kugira abo bana baronka icyo bohonka ngo iruhande y'abo bana batatu bavukiye rimwe na Kirutimana Gasirida yarasanzwe afise abandi bana batandatu uwo wese rero akozwe ko yifuza kumufasha ngo yomusanga ku bitaro Prince Jean Charles hani Bujumbura muri sale y'indwi niho agwariye Didier Niyonzima turagushimiye tubandanyiriza no makuru uh, kuyavugwa mu bijanye ni mu bijanye n'amagara y'abantu kwinjira mu mashiramwe yo kuvuzanya mu kibano ntibishemeye mu ntara za Ruigi na Cankuzo muri zo ntara zibiri imiryango imaze kwinjira muri ayo mashiramwe iri munsi y'amajanane ukutagira umuco gutegekanya no kwishimira kwivuriza ku ikarata yagenewe bantanikora n'izomvo nyamukuru z'ibituma umunyamabanga nshingwa bikorwa ntahegahezwa mu gihugu ugukinga no guhimira gushikiriza kazoza abanyagihugu asaba abarundi kwijukira amashirahamwe yo kuvuzanya mu kibano ngo kuko ari byo ntambwe kirumara kugira umuntu aronka ivyangomba byibanze mu buzima mu ruyigi Jean-Claude Nshimirimana imiryango amajana atatu na mirongo icyenda n'umunani yo mu ntara zibiri ruyigi na cankuzo niyo yonyine iri mu mashyirahamwe yo kuvuzanya mu kibano ibyo bitigiri bitangwa na nzeyimana donatien ajejwe guhimiriza no gufasha mu itunganywa ry'ayo mashyirahamwe muri minasa mituwere nationale de sante mu gifaransa byerekana ko iyo miryango ihurikiye mu mashyirahamwe yo kuvuzanya umunani atanu ari mu ntara ya cyankuzobe n'atatu ari mu ntara ya ruyigi imvo zituma abanyagihugu batinjira ku bwinshi muri ayo mashyirahamwe nzeyimana donatien avuga ko ari kuko atamuco wo gutegekanya uri mu barundi be no kwishimira gukoresha ikarata yo kwivuza yagenewe nta nikora carte d'assistance médicale mu gifaransa baronka batanze amafaranga ibihumbi bitatu gusa mu gihe basabwa ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu mu kwinjira mu mashyirahamwe yo kuvuzanya mu kibano nubwo biri uko nyabenda michel umunyamabanga nshingwabikorwa ntagayezwa mu mugwi w'igihugu wo gukinga no gutegakaniriza kazoza abenegihugu ahamagarira abanyagihugu kwijukira gushinga no kwinjira mu mashyirahamwe yo kuvuzanya mu kibano ngo kuko ariyo nzira irashe yo kubungabunga amagara biciye mu kwivuza neza hakiri kare maze bigaha umuntu uburyo bwo kurangura ibikorwa by'iterambere kubishimira kwivuriza ku ikarata kamu yagenewe ntawe nikora nyabenda michel asaba ababigejwe muri leta leta gutunganya zisungwa mu kuyitanga kugira ngo ihabwe bantu nikora bonyine ngo kuko abayivuriza ko batabikwiye batuma leta isohora amafaranga menshi cyane ibyo yabishikirije kuri uyu wa gatanu ku mugwa mukuru w'intara ya ruyigi mu ruganda rwo guhimiriza indongozi mu ntwaro no mu mashengero zo mu ntara ya ruyigi na cankuzo ku bijanye n'uruhara rw'amashyirahamwe yo kuvuzanya mu kibano mu gutegekaniriza kazoza abanyagihugu jean claude nshimirimana mu ruyigi radiyo isanganiro turabasabye imbabazi kuri iryo jwi rya jean claude nshimirimana ritari rimeze neza mu mwanya amakuru arabandanya isanganiro ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine n'itatu muri studio za Radio isanganiro ano makuru tuyabandanyirize mu gisata c'indero mu ntara ya bubanza abigisha bo mu ntara ya bubanza baridoga ko abarongoye amasendika babagira batagira abanwanyi batangisha inama bagasanga bakatwa amafaranga ku mishahara yabo mu masendika abiri canke atatu bakagiriza bakora abakozi babwe mwamwe bo mu bw'abakozi ba leta ko bakorana n'abarongoye amasendika ivyo vyavugiwe igihanga kuri wa gatanu gihe bariko barahimbaza umunsi mpuzamakungu uhariwe abigisha idonido na Space Caritas kabanyana abigisha batari bake nubwo amatohoza atarerekana igitigiri kanuni baba bo mu mashuri y'intango cyangwa ayisumbuye baridoga bavuga ko basanga bakaswe atabyo ngo yigeze asaba eka n'abandi bigisha bidoga bavuga uko nyine bati n'ubusuma gukata amafaranga y'intererano mu mashyirahamwe umuntu atigeze yiyandikishamwo bagatunga urutoka abakozi bamwe bamwe bo mu bushikiranganji bw'abakozi ba leta ko aribo baba batanga nimero za matrikire zabo ibyo babivugiye igihanga kuri uyu wa gatanu igihe bari bariko barahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha umunsi wa muhimbazwa itariki zitanu z'ukwezi kw'icumi na rimwe uko umwaka utashe sesi karitas kabanyana bubanza isanganiro turagushimiye kabanyana tugaruke ngaha mu gisagara ca bujumbura uguhagurukira kutagira akazi n'ubukene ku bakiri bato nivyo byatumye ishyirahamwe gita iterambere nouvelle action pour le développement mu rurimi rw'ifaransa rutunganya ibikorwa byo gusukura ibarabara ryitiriwe umugambwe ipona kuri uyu wa gatandatu nk'uko bivugwa na joseph manirafasha seruka guserukira iryo shiramwe imbere y'amategeko ukuronka akazi canke kukabura biva kuco umuntu ashoboye mu ntumbe aho babikoze mu ntumbero yo gutegura ugwaruka mu kubafasha kurondera akazi ni mumukurikire Joseph Manirafasha twakoranije urwaruka ruvuye mu mazone yose y'igisagara cya bujumbura uko ari cumi n'atatu twafashe urwaruka rungana na mirongo itatu itatu ku izone imwe imwe twongera dufata urwaruka ruri mu makaminuza y'uburundi aho twafashe urwaruka rungana na mirongo itatu itatu ku provesi yose bose rero twahuriye hamwe twakoze igikorwa ni ukivuga mu gifaransa lancement du mouvement euh, d'action citoyenne contre le la pauvreté ni ukuvuga rero twebwe twagize igikorwa cyo kwerekana yuko duhagurukiye ibi bijyanye n'uko hari abatagira akazi mu burundi hari ubukene kugira wumve neza yuko ubukene ishagira akazi inyinshi yabyo bizoca muri twebwe nyine cyane cyane dufatiye kugwaruka rw'uburundi binigi mufasha abakiri bato eh, icyo dufasha abakiri bato ni uko bwa mbere kugira uronka akazi cyangwa ukabure bivana n'icyo ushoboye mu byo tubona rero bikenewe ni uko hariho eh, ibijyanye n'ubumenyi cyane cyane ubumenyi bwinga tugezeho bwa informatike eh, urugwaruka dutanguranye no munsi hariho eh, imigambi tubafite yuko tuzobashyira mu mashuri tukabigisha kugira bakerebuke gusumba muri ibi bijyanye n'ubuhinga bwa informatike abatanga akazi hose baba bariko barasaba yuko ujya kuhiganirwa ku kazi abazi azi ibya informatike turabategura kugira bashobore kuhiganirwa neza hari akazi tuzobigisha ukuntu bashobora gutanguza ubuzi bwabo bonyine Joseph Manirafasha yariko yishura ku bibazo vya mugenzanje Arida Ndayikeza aha niho amakuru nariko ndabashikiriza arangiriye mugabo mu nkundire ndababwira inkengo nkuru nkuru zari ziyagize ngo nta kuntu bavuga ko umutekano uri kuragaruka mu gihugu hanyuma hakabandanya hibonekeza ibigwanisho binini binini biguma bizunguruka ku miduga mu mabarabara ayo n'amakenga y'abashinga amateka batuye umushikiranganje w'umutekano Alain Guillaume Munyoni kuri uyu wa kane aho yariko yishura ku bibazo vya murano makuru mwavyumvise umushikiranganje w'inkino n'imico kama avuga ko leta y'u Burundi zokunguruza urubanza rwaciwe na sentare y'ubuswiswe kubijanye no kuzana ibisigarira by'umwami mwambutsa biri muri ico gihugu mu makuru avugwa mu ntara nayo nayo mu byumba by'amasengesho byose biri mu ntara ya Rumonge bibwirizwa kugagwa nkuko biri kuko ngo biri mu bihungabanya umutekano nino ngaha turangirije amakuru twari twabateguriye ndashimiye mugenzanje François Kimana yatumye amajwi yabashikira tankomanzi ndashimiye n'uruganda rwa radio isanganiro umwe wese kuco yaterere kugira ano makuru aboneke Evrare Havyarimana na yabashikirije nkabifuriza umunsi mwiza